Dar pasakysiu. Kol paveldėtojas nepilnametis, jis nieku nesiskiria nuo vergo, nors yra visako šeimininkas. Jis esti globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Tai buvo ir mums. Kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Bet atėjus laiko pilnatvėjai, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsunystę. Taigi jūs esate įsuniai. Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, tėve. Tad tu jau nebevergas, bet įsunis, o jeigu įsunis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas. Kitados dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikro jokie dievai. Bet dabar pažinę Dievą, arba geriau sakant, Dievo pažinti, kaipgi jūs galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų – Aš tikrai baiminuosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui triūsęs jūsų labui. Tapkite tokie kaip aš, nes ir aš esu tapęs toks kaip jūs. Maldauju jūs, broliai. Jūs nesate manęs įžeidę. Jūs žinote, kad pirmą kartą jums paskelbiau gerąją naujieną sirgdamas. Mano kūno negale buvo jums išmėginimas, bet jūs jo nepaniekinote ir netmetėte o mane priemėte kaip Dievo pasiuntinį, kaip patį Kristų Jėzų. Kurgi dabar tas jūsų džiaugsmingasis prieimimas? Juk aš galiu paliudyti, kad įmanydami jūs būtumėte išsilupę akis ir atidavę man. Nejau tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą. Anie jūs vilioja nekilniais sumetimais. Jie norėtų jūs atitraukti, kad prisirištumėte prie jų. Gražu patirti taurų prisirišimą visada, o ne vien kai esu pas jūs, mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumise išryškės Kristaus atvaizdas. Aš norėčiau būti dabar pas jūs, kad žinočiau, kaip prabilti, nes neišmanau, ką man su jumis daryti. Pasakykite man jūs norintys būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo? Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus, vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios. Bet vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios dėl pažado. Tai pasakyta perkeltinė prasme. Tie dvi moterys tai dvi sanduros. Viena prie Sinajaus kalno sudaryta, gimdanti vergystei. Ja reiškia Hagara. Hagara tai Sinajaus kalnas Arabijoje. Jie atitinka dabartinę Jeruzalę, nes šioji vergauja su savo vaikais. Bet aukštybių Jeruzalė laisva. Ir ji yra mūsų motina. Nes parašyta. Pralinksmėk nevaisingoji, kuri negimdėjai. Šūkauk ir džiūgauk nepažinusi kentėjimų. Juk apleistoji turi daug vaikų, daugiau negu turinčioji vyrą. Jūs, broliai, esate pažado vaikai nelyginant Izaokas. Bet kaip tada gimusis pagal kūną persekiojo gimusį pagal dvasę, taip ir dabar. O kągi, sako raštas, išvaryk vergę ir jo sūnų, nes vergė sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Štai kodėl, broliai, mes esame ne vergės vaikai, bet laisvosios.